Gure ondoan daukago Aimar Garzia. Estropadari buruz hitz egingo dugu. Egun on, Aimar. Egun on, Idaia. Badakizu zer diren estropadak? Bai, kirol bat da. Zein da estropadak ospetsuena? Estropadarik ospetsuena donostiako kontzako bandera da. Nosot ospatzen da donostiako bandera? Kontzako bandera, irailaren bi igandetan ospatzen da bi jardunak dietan. Zenbat talde parte hartzen dute? Zortzi talde parte hartzen dute. Zin urtean hasi zen eh, emaku, emaku mentxako enkontxako bandera aurrera emakumentzako Koen kontzako bandera ere jokatzen da distantzia erdia osatzen dutenari. Agur. Agur.